زوج لها أرملة لمنمك أنباي ambaye مومن يعني إما لكونها لم تتزوج إما ni mwanamke alikaa hakuwahi kuolewa ana miaka yake yote hakuwahi kuolewa kawa mtu mzima hajaolewa ama ikiwa bado ni kijana atarajiwa kuolewa hawezi kuitwa mjane miaka 14 15 20 bado ana matarajio kuwa ataolewa lakini wako katika akina mama washafika utu uzimani hawakuwahi kuolewa na hili latokea na hata sasa hivi liko sana sababu ya wingi wa wanawake na uchache wa wanaume uchache wa wanaume katika idadi na kadhalika uchache wa wanaume ambao waweza kusimamia familia sababu kwa mfano leo ukiangalia vijana katika hao vijana ni wangapi ambao wastahiki kupewa mke akawa aweza kumsimamia wachache sana kwa ukakuta kuwa wanawake wamekuwa wengi katika majumba wamekaa pengine wakapita umri wasijaliwe kuolewa huyu pia aingia katika nini katika aramil au likaunihi mata anha au faraqaha au mume wake amefariki akabakishwa yule mke hana mume au ameatwa umetarikiwa akawatu ikawa ameishi peke yake ameolewa akawachwa basi na hawa pia wako ambao walipoachwa hawakuolewa tena kwa sababu nyingi tu pengine labda yale madhila aliyopata katika ile ndoa yakamfanya achukie tena jambo la kuolewa wako katika wanawake ambao wafanyiwa madhila na baadhi ya wanaume waovu mpaka wakachukia jambo la kuolewa akakubali tu kubaki vile vile kama maisha ni yale afadhali mbaki bila bila mume wako namna hiyo na wengine hawakujaliwa tu basi kalasa amewachwa kujaliwa tena kuolewa kwa hawa pia waingia katika nini armada وقيل إن الأرملة هي من مات عنها زوجها نوينجين وكسما لا بل جاني لولي ألي فيلي ونمو مواكي وقد تكون أرملة ومعها منه أولاد ناوزك ومجاني تنا أنا نواتوت نولي مومي لفريكي بمعنى amefariki mume akamwachia na watoto wasumiat armalatan من الإرمال وهو الفقر ومسكين كان لنا الإرمال ونيو مسكين فقر وذهاب من ينفق عليها ويقوم على حاجتها وهو بعدها نكوندكيو وانا يولي أنا يمسمامية كولا كواكي kwake kulala kwake kuvaa kwake yule anayempa amemwondokea yule anayemsimamia haja zake mume wake amemwondokea وإذا كان لها منه أولاد وترملت فإن الحاجة عندها أشد وأعظم na ikiwa mwanamke huyu amezaa naye yule mume aliyefariki basi huyu mahitajio yake yatakuwa ni makubwa zaidi sababu hana yule wa kumsaidia لان الحاجه اصبحت لها ولاولادها سبسا hivi ahitajia yeye na ولهذا بوب لهذا الحديث عند غير واحد من اهل العلم بباب الساعي على الارمله واليتيم sababu mtu aweza kutizama hii hadithi akasema كوني يتيما أنت wapi hapa angalia ulama walivyotoa istinbat kwa sababu huyu mwanamke aliyefiliwa na mumewe mara nyingi wameachiwa nini ameachiwa watoto mayatima na ndio maana sema utapata katika vitabu vingi vya hadithi ikitajwa ya hadithi wanaoviona weka mlango babun asai 'ala alarmalati armalati wal-yatim kwa nini unataja yatima kwa sababu mara nyingi mjane huachiwa na nini na mayatima ومتومه صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين بمعنى ni yule ambaye awasimamia akimbia na kwenda mbio katika kuhakikisha kuwa wajane wamepata kile cha kuwatosheleza katika majumba yao akawaangalia wale wajane na hili ni jambo ambalo ukiangalia katika wenye kusaidia pengine halitajwi kuhusu hao wajane wanawake ambao wamefidiwa na waume zao na wengine wana watoto pata tabu sana hasa yule anayekimbilia katika kuwasaidia hawa na kuwasaidia maskini mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza ajiri yake mfano wake asema kalmujahidi fi sabilillah fihi bayanun anna hadha babun min abwabil jihadi al'azimah na hapa tubainishiwa kuwa huu ni mlango katika milango ya jihad katika milango mikubwa ya jihad kumsaidia mjane na maskini kusaidia mayatima kadhalika akaeleza katika mfano wa ajili yake kubwa akasema wakalqaimi la yaftur na ni kama anayesimama usiku kufanya ibada ya swala hachoki nani asiyechoka katika kufanya ibada katika wanadamu ambao hawachoki ni malaika tu binadamu huchoka lakini huyu mfano wake ni kama yule asiyechoka kila siku afanye ibada usiku mzima hachoki nani anayeweza hivyo hakuna anayeweza lakini kuna njia ambayo ukiifanya utaandikiwa ajri kana kwamba wafanye hivyo wakasaimi la yuftir na kama mfungaji ambaye hufunga daima kila siku la yuftir haimaanishi hafturu aa kifika magharibi wafturu ndio ulofunga hakuna mtu yofunga mwaka mzima hali kitu aa hapa maana yake ni kuwa ni kama anayefunga kila siku yani ajiri yake bimaana ajiri yake ni kubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fihi fadilatu man yas'a 'ala al-armadati wal yatim na hapa kuna fadla kubwa ya yule anayewasaidia وجان نما يتيما وان درجه من قام بذلك كدرجه الذي يصوم النهار ويقوم الليل نكو درجه يلي ان يفني هivo ni kama daraja yule anayefunga mchana na kusimama قال ابن بطال رحمه الله ابن بطال رحمه الله تعالى سيما من عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار فليعمل بهذا الحديث yoyote ambaye amefanya ajizi na kushindwa kupigana jihad fi sabilillah na kutokamana na kusimama usiku na kufunga mchana basi na aitendee kazi hii hadithi alhamdulillah sheria yetu imekupa njia ya sahali ya kupata ajiri ile ile qala waliyas'a 'ala al-aramili wal-masakin akimbilie katika kuwasaidia wajane na maskini liyuhshara yawm al-qiyamati fi jumlati al-mujahidin fi sabilillah دون an yakhtuwa fi dhalika khatwa ili awe atakusanywa siku ya kiyama pamoja na wale waliopigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala jihad pamoja na kuwa hajatanguliza hata hatua moja kwenda jihad lakini afanya amali qala au yunfiqu dirhaman au yalqa aduwan yarta'u biliqaihi bila ya kukanyaga hata hatua moja wala ya kutoa chochote katika njia jihad fi sabilillah wala hata hajakutana na adui ambaye pengine ataogopa hajakutana na yule adui lakini aandikiwa kuwa huyu yuko pamoja na mujahidina fi sabilillah siku ya kiyama au liyuhshara fi zumrati as-sa'imin wal qa'imin au kadhalika afufuliwe siku ya kiyama akusanywe pamoja na kundi la waliofunga na kusimama usiku wayanala darajatahum wa huwa ta'imun naharahu naimun laylahu ayama hayati apate daraja zao daraja za wenye kufunga na kusimama usiku wakati yeye alikuwa mchana akila na usiku akilala maisha yake kwa sababu ya kusimamia nani kuwasaidia maskini فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبور ينبسك إلى مؤمن مسلم أو أن ينبوب يكفني هي بيشارة حوبات يسارا دنياك أكون أسارا دنياك ويسعى على أرملة أو مسكين لوجه الله تعالى فإذا أكمبرية كتك كوا سيدية وجان مسكين كوا الله kwa ajili ya uso wa Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasan lillah قال فيربح في تجارته درجات المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء apate kujishindia katika biashara yake kama hii iliyo na faida daraja za mujahidin daraja za wenye kufunga na kusimama usiku bila yeye kupata tabu yoyote na hii ni fadhila ya Allah humpa anayemtaka lakini ni wangapi ambao Allah amewafungulia katika dunia wafikiria hivi wajua الصحابه رضوان الله تعالى عليهم kwa mfano sio kuwa walikuwa hawafanyi biashara walikuwa wakifanya biashara walikuwa matajiri wengine lakini walijua kuwa hii neema Allah aliyowapa ni kuwasaidishia wao njia ya kuelekea peponi kwa wakaitumia mali yao katika njia za kheri na kuna watu leo utawakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia pakubwa sana katika dunia lakini subhanallah at-tawfiq biyadillah Allah ndiye anayemwafikisha mja wake pengine hafikirii kabisa kufanya mambo ya kheri mpaka labda aje asumbuliwe aombwe afanye nini basi na atatoa wakati mwingine kama ah yalla fukni nache mpumzike bana hebu ondoka lakini wallahi hili jambo mtu aweza kulifanya lisimguse chochote katika mali yake yani lau kama kwa mfano utaweka kwa mwezi kuna mjane fulani mmoja au wawili nitawasimamia tu hawa tutosha na mwingine asimamie mmoja wawili mtampelekea tu labda resheni yake ya nyumba yuala nini kwa ni mtu mmoja na watoto wawili ampelekea wapungukiwa na nini kitu gani cha kupungukia si kitu kikubwa na pengine ana uwezo mkubwa wa kusimamia inshallah ma, ya, wajane hamsini sitini ah sheria kukulazimisha kote huko mmoja wawili waweza kufanya fanya ni kheri ni neema kubwa na fadhila kubwa mbele ya Allah lakini unaweza kupata mtu ana uwezo wake wallahi aikhwani haya mambo yasikitisha unaweza kumwona mtu amefunguliwa katika dunia aweza kukaa na marafiki zake akawanunulia uraibu kila wiki kwa pesa nyingi sana lakini huyu huyu hafikirii yeye kujenga akhira yake atanunua marungi yale magati yale pengine karibu gunia zima yake awaikie watu wale mwisho wa mwezi bili imekuja ngapi laki nne shika ambapo ulikuwa elfu hamsini tu ajenge pepo yake Allah akimtakabalia elfu hamsini peke yake kwa mwezi ambapo atapata utulivu wa nafsi na moyo kule dhiki na uraibu na dhambi juu wabeba na hao unaokaa nao hao hawatakufaa chochote mbele ya Allah bali hapa hapa duniani siku ukiwa huna watakuzungumza vibaya au wanaokaa nao kwa ajili ya starehe za kipuzi wangapi wafikiria kujenga akhira yao wangapi thumma la latusalunna yawmaidhin an na'im takuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema Allah alizowapa kila mmoja atakuja kuulizwa maadamu una neema tataqallab fi ni'amillah jua kuwa hizo neema ambazo wazunguka nazo zahitaji jawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ulizitumia kwa njia gani قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم قسوه قلبه Abi Huraira radhiallahu anhu anasema bwana mmoja alikuja kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa moyo wake umekuwa mgumu sana qaswa na hili mu'min akilihisi ndani ya nafsi yake humtia dhiki ikawa atafuta njia ya kuulainisha moyo wake na kuna wengine ambao waweza kuwa mtu moyo wake mgumu hata ajali wala hafikirii ni njia gani aweza kuitumia akaulainisha ule moyo wake lakini muumini wa kisawasawa daima ajiangalia moyo wake je hivi ndivyo niko sawa ni mpaka mtu aweza kufikia asikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala somo hayamgusi asikia mawaidha yazungumzwa hayamgusi kwa ule ususuavu wa moyo huu moyo waweza kuwa mgumu ajabu thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati au ashad qaswa yani kuna watu wana nyoyo kama mawe bali wengine ni ngumu kuliko mawe mtu anaweza kushangaa na watu wana nyoyo ngumu sana mtu akawa na moyo mgumu wala ajali na hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumza kwa maneno makali sana fawailul lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah atajiwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala moyo wake mgumu hatikisiki shekh yani lile chozi kumtoka aweza pia kama miaka kumi hivi kwa ajili ya Allah kwa ajili ya kumwogopa Allah mtoki wala haja wala haoni yeye kama kuna tatizo lolote eh, iko sawa tu yeye eh. mambo yenda tu eh. hana kule kulainika kwa ule moyo lakini wako watu ambao ule moyo ukishakuwa mgumu ahisi dhiki kwa atafuta njia gani nifanye mimi kuulainisha ule moyo huyu bwana amuuliza ashtaki kwa mtu ya rasulullah moyo wangu umekuwa mgumu sana fanye nini faqala imsah ra's al-yatim wa at'im al-miskin futa kichwa cha yatima na ulishe maskini walishe maskini رواه أحمد قال الشيخ حفظه الله يمسح رأسه تلطفا وإناسا له afuta kichwa cha yatima kuonyesha upole wake juu yake kumwonea huruma na kumpa pumbao yule mtoto ويطعمه من طعامه na amlishe katika chakula chake na kadhalika alishe na maskini fala yu'thir nafsahu alayhi binafisi at'am hajitangulizi nafsi yake juu yake katika kile chakula kizuri fahuwa min alasbab almukhlisati min qaswati alqalb hii ni hizi ni katika sababu zinazomnasua mtu kutokamana na moyo mgumu na kama kuna ibada ambazo zalainisha moyo basi miongoni mwa ibada ambazo zalainisha sana moyo ni ibada ya kutoa sadaka na wewe jiangalie wakati ule unapotoa sadaka baada ya kuitoa namna unavyopata utulivu katika moyo wako na ulaini wa moyo jiangalie jichunguze utaliona hili jambo kwa sababu nafsi yapenda mali haitaki kutoa wa uhdhiratil anfus ashuh nafsi yapenda ubakhili nazuia sana sasa wewe ukaikhalifu ile nafsi subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala badala yake akupa halawa utamu wa ajabu wewe angalia ukamwona mtu kweli hajala maskini hajala mnaenda pale kale akimaliza kula bwana juu yangu mimi nitalipa akala yule mtu akala kashiba ukamlipia angalia ule moyo wako unapopata raha ukimwona ah, subhanallah mtu alikuwa na njaa sasa nshiba alhamdulillah wapata raha katika na hii raha anayekupa ni Allah subhanahu wa ta'ala ule utulivu kama huu na hili hutalipata sana kama katika masala haya kutoa na kadhalika katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wanapotajiwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao huingiwa na hofu na kwenda mbio kisha wakapata utulivu katika nyoyo zao sababu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio amani waipata subhanallah kiumbe ukimwogopa ile hofu tabii hupati utulivu na kabisa hata siku moja ati kuna simba hapo katika rumu moja mmewekwa hapo utapata utulivu wewe subhana rabbikal khaliq walillahi almathalul a'la ile hofu ya ibada sasa unaompelekea Allah subhana wa ta'ala kila ukiwa nayo zaidi ndio wazidi kupata utulivu katika moyo wako kila ukimwogopa Allah zaidi Allah akupa utulivu katika moyo wako kwa hiyo katika sababu zinazoondosha ule ugumu na ususuavu wa moyo kufuta kichwa cha maskini kwa, kwa kumwonea huruma na kulisha maskini ukatoa ukawalisha maskini rahama وفيه أن من ابتلي بداء من الأخلاق الذميمة يكون تداركه بما يضاده من الدواء na hapa pia tupata faida mtu akionjwa na mtihani katika hizi tabia mbaya hizi basi kuzidiriki ni afanye kinyume chake katika dawa fatakabur yudawa bitawadhu ikiwa una maradhi ya kibri basi jishushe kuwa na tawadhu na unyenyekevu ndio dawa yake na hili pia utaliona katika baadhi ya tulabi ilmu unajua mtu aweza kufikiria hii kibri yaje kwa watu wa dunia tu la la kuna tughyanul ilm Allah akamfungulia mtu katika hifdh kwa mfano hifadhi mashaallah Allah amemfungulia akawa wadharau wenzake au watu wako awaangalia wenzake kwa jicho la dharau hajui kuwa ile ni fadhila Allah amempa aweza kumpokonya akawa jiona yeye ni mwerevu zaidi kuliko wenzake akawa yofanya tughyan juu ya wenzake na kuwabeza na kuwadharau na kutowajali ama akawa yeye amefunguliwa katika ilmu akaona wenzake si chochote hili laweza kupatikana na mtu asijue akawa yeye azungumzia tawadhu na yeye mwenyewe hana tawadhu ili utalifa utalitibu vipi utalitibu kwa kutawadha vipi kwa mfano uende ukasome kwa aliye chini yako kaa chini soma ili nafsi yako uishukishe chini na nyinginezo katika njia ambazo zatumika katika kuishukisha ile nafsi yako isiwe na takabbur hasa ikiwa ni katika jambo la kheri kama hili ni mtihani sana ukapatikana talib ilm alafu mustakbir fanya kibri wengine wawafanyia kibri mpaka waalimu wao waliwasomesha mwalimu amekusomesha wamdharau amona chochote mbele yako na hapa tuzungumzi kuwa kwa mfano yule mwalimu ni katika ahlul bid'a ikawa humfuati katika bid'a zake waona tumkotodharauliwa walimu ah, we mzushi we hizbi we kaka sababu wengine za kutumia maneno haya ama hizbi wapenda sana kutumia maneno mali sipo ndoa kwa milango kabisa unaweza kusikia tunsikia bana alafu wao ndio wadharau walimu wao fulani sinsomeshwa na fulani lakini si hizbi akitaka aje kwenye sunna aone atakavyoheshimiwa afuate sunna lakini wewe ulinganie watu katika uzushi na bid'a utakia wanafunzi wa kufuata kuna wengine na mimi sikupi radhi zangu radhi zako zichukue zichochee kwenye mchuzi ule na sima za bid'a eti kwa sababu ninawacha maulidi ndio utaka kunipa radhi zako usipofanya haya mimi siko radhi na wewe mm. nakwambia chukua sima chocha nazo hizo ukale sababu wewe khurafi khurafi tutabakia waman yuhini allah fama lahu min mukrim ikiwa umekubali utwevu mwenyewe basi umeukubali mwenyewe umekubali mwenyewe kuwa mtwevu الله سبحانه وتعالى اسمه إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا ولبن إسرائيل ولوزوا بدع يكوبود النامة شركي له موسى عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وتبت غضاب زمولا وحسيرة الله جياؤ na udhalilifu katika uhai wao wa dunia kisha haikuishi hapa aya Allah akasema wakadhalika najizil muftarin na hivyo ndivyo tunavyowajazi wazushi kwa kila mzushi katika huu ulimwengu ana hizi adhabu ghadhabu min rabbihim wa dhilla ghadhabu za Allah na udhalilifu udhalilifu hapa duniani na bado kesho akhira sallallahu alaihi wasallam watu waona bid'a kitu kidogo eh? tunaweza kusema lakini bid'a kwani hii adhabu inatajwa katika Qur'an ya wazushi wakadhalika najzil muftarin katika kitabu cha Allah subhanahu kwa usije ukaingia ukaona lakini si pia sisi tumawe humo hapa tunazungumza yazungumzia watu wengine wewe haumo hapa walbukhl bisakha na mtu ambaye amepata mtihani wa ubakhili kuna watu wana mtihani wa ubakhili ukitaka dawa yake toa kuwa mkarimu ndio dawa ya ubakhili alafu utazoea na ukizoea kutoa huwezi kumrudisha mtu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka mtu akimwambia tu nguo yako ya rasulullah mimi nimeipenda ataingia ndani ya nyumba yake abadilishe amkunjie ile nguo ampishike nyinyi mwajua kisa cha yule sahaba mpaka nguo aliyoivaa katika mwili wake alayhi salatu ukarimu nani anaweza kufikia nani aweza kufikia katika ukarimu wa yule bedui aliyemshika mtume sallam kwenye ukosi amwambia i'tini min hadha almal fa innahu laysa min malika wala min mali abika ya muhammad nipe wewe katika imali si yako wala si ya babako ya baitul mal toa fatabassama an-nabi sallam mtume sallam akatabasamu wa amara lahu bil ata kisha akasema mpeni wataka mpeni mpeni huyo yeye pia iwataka hebu wewe mtu akwambie tutoa bana Ramadhani haga Allah toa wewe si zako hizo waniambia mimi hivi kwani nzako wewe ngoja kama utapata jeuri sana hatuwezi sisi kufikia daraja hii mtume sallam daraja yake ni nyingine kabisa hatu ile ukweli nani aweza kutoa ati kwa mtu anamtukana yompa haumpi wacha mtu wa nje ndugu yako tu akikukosea kosea toka kuudhi umpi kitu ndugu yako uliozaliwa naye akakuudhi tu katika jambo fulani basi ndio ushamkatikia hapa ndio kusha alhasil ikiwa una, una maradhi ya ubakhili toa ukitoa yale maradhi yatakuondokea na maradhi ya watu wengi leo kwa sababu ya kupenda dunia wengi katika watu wameonjwa na mtihani ya ubakhili bakhili mpaka kwa watu wake wa nyumbani bakhili kweli kweli shekhi waweza kumwona mtu yuala ki, kwa dhiki na uwezo anao lakini wala kwa dhiki kweli kweli ndani ya nyumba yake yeye hana tu hana tu sina hakuna hakuna atakuwa vile vitu ambavyo muhimu katika maisha yako pia yeye hana tu au wako na kuna mwingine akikwambia nitakupa ujue ndo akupi <laughs> wa qaswatul qalbi bil atfi wal rafa moyo ukiwa ni mgumu kimbilia katika kuwaonea watu huruma kusaidia kuwahurumia watu na hii pia yataka ufahamu namna unavyoamilia na watu ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoamilia na wewe irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ukionea huruma leo katika ardhi atakurehemu yule aliyoko wapi aliyoko juu subhanahu wa ta'ala hadithi inafuata inshallah tutaishia katika kikao kitakachokuja naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وليك بارك الله فيك